Quick and Snow Show. Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày thật đặc biệt nên Quyết sẽ không chào các bạn 222 như mọi khi nữa mà sẽ là tết tết tết chúc các bạn một năm mới sức khỏe thành công hạnh phúc vui Nice snow ừ. người ta vẫn nói là vui như tết mà sao trông snow lại ủ rũ thế kia với riêng tôi á tết vẫn chưa đến snow còn chờ gì nữa chờ tiền lì xì của quick ôi giời sao snow biết năm nay là snow đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh xuân héo rồi không mà còn đòi tiền lì xì tôi không biết hãy nhớ là trước tết khi mà quick nhờ tôi làm hộ mấy việc á quick đã hứa gì với tôi thôi nhanh lên năm mới đừng có mà nuốt lời ai dám nuốt cái gì với snow mà Snow có nhất thiết là phải hăm dọa đòi tiền mừng tuổi của người khác như thế không? Đây không hăm dọa ai nhá, tùy tâm. Ai hào phóng với tôi thì ông trời sẽ hào phóng lại với người đó, thế thôi. Mà sao hôm nay Snow lại chơi một bộ đồ đỏ chót như cái phong bì lì xì di động thế kia? Đừng nói với tôi đây là bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu thời trang Hangma nhé. Hangma là thương hiệu gì đấy? Chắc chắn là không cao cấp rồi, bởi vì nếu là top luxury thì tôi phải biết chứ thương hiệu thời trang Hangma là thời trang hàng mã này cái đấy thì để dành cho bạn gái tương lai của Quick nhé. tôi không đủ tự tin để mặc đồ thương hiệu đấy đâu đây cứ Chanel Dior cho nó giản dị năm mới tôi mặc màu đỏ thế này cho nó may mắn nào phong vị lì xì đâu nặng nặng vào đấy nha Nhìn lên ok sẽ rất nặng biến đâu mất nhỉ này này này này không su đâu nhá một hai tờ đơn giản nhẹ nhàng thôi nhưng mà chất lượng vào Nhìn lên này thì phong bì này đấy giờ cái ruột nó ra mà đọc đi phong bì kia để đến cuối buổi nhá nhớ đi nhá các bạn thân mến, yêu cầu đầu tiên của ngày hôm nay đó là món quà của một người con ăn Tết xa nhà dành cho bố mẹ mình ở địa chỉ ngô đình thọ a gmail.com. Anh quyết và chị Snow thân mến, Tết đã đến rồi, Tết này lại là lần thứ hai em ở miền Nam xa xôi. Cách đây 4 năm em cũng đã nếm hương vị hoang vắng của nó. Nắng nóng, mùng một Tết đi ra đường vắng hoe, những ngày này với em sao mà buồn vậy. Thi xong thấy các bạn cùng dãy trọ chuẩn bị lên đường về quê làm mình thấy não nề, không còn không khí nhộn nhịp của 70 phòng trọ như thường ngày còn một mình một mình ở lại giữa một khu nhà trọ thấy nó yên tĩnh quá 22 giờ đêm có mở nhạc dance cũng chẳng có ai qua nhắc nhở đi ngoài đường bỗng đâu đó có mùi hương quen quen của ngày tết là em lại muốn mình về ngay ngôi nhà thân yêu mong anh chị phát tặng cho em bài hát home của michael bublé gửi tới toàn thể gia đình em với lời nhắn bố mẹ à con biết bố mẹ không bao giờ có thời gian nghe đài nhưng nếu vô tình mà bố mẹ có nghe được chương trình này ở đâu đó thì hãy nhớ đến đứa con ở miền nam xa xôi con yêu và nhớ bố mẹ nhiều thân tặng các bạn cùng cảnh ngộ xa nhà mà không về quê ăn Tết được như mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một cái Tết may mắn, vui vẻ và an lành. summer day has come and gone away in Paris and Rome. I'll go home. Mm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place guess I'm lucky, I know, but I wanna go home. Mm, I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. this was not your dream, but you'll always believe. Another winter day has come and gone away In either Paris or Rome And I wanna go home Let me go home And I'm surrounded by a million people I, I still feel alone let me go home Oh, I miss you, you know Let me go home to go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back. 222 các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Thư của Thanh Thúy hoặc Thanh Thủy thì đó a jc hang a gmail com anh chị thân hà nội đang trong những ngày giá rét cảm giác đi trong gió đút tay trong túi áo hít hà hơi lạnh thật thú vị bước chân ra ngoài đường nhìn dòng người hối hả đi trong rét thấy mình thật đơn lẻ không nhiều người thích mùa đông thì phải nhưng với em mùa đông thật tuyệt nó mang lại những cảm xúc thật khó tả yêu cái lạnh đến tê người yêu những cái nắm tay trao nhau hơi ấm yêu những cây kem mút mãi mà không chảy yêu những ai đã cùng em đi qua mùa đông đã từng yêu mùa đông và sẽ mãi yêu anh chị à vậy là em đã sắp kết thúc những tháng ngày sinh viên của mình ở hà nội rồi mới đó đã gần 4 năm qua đi còn nhớ mùa đông đầu tiên ở đây, em đã cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn đến chừng nào. Thật may những nỗi buồn của một con bé mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội được sự sẻ chia của những người bạn thật tốt. Không còn nhiều thời gian sống bên cạnh nhau nữa, em muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn yêu quý của em ở phòng 8B6 Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội. Xin anh chị phát giúp em ca khúc Dance in the Moonlight của Top louder đến các bạn ấy. Em là Nguyễn Thanh Thủy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc mừng năm mới. Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900571 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Nguyễn Don Thu a còng yahoo.com. Em lại viết cho anh những dòng này nhỏ bé và ngốc nghếch, giản đơn và thiếu màu sắc nhưng chỉ cho mình em đọc thôi để em biết rằng mình vẫn đang sống đang yêu đang mơ mộng những ngày gió to như thế này luôn khiến em suy nghĩ vẩn vơ lạnh và gió ngước nhìn lên bầu trời xám xa xôi và em thấy lạc về một nơi ấm áp Em muốn cùng anh nuôi một con mèo nhỏ, mắt to và bốn bàn chân mềm tí teo, để khi chúng mình ngồi xem tivi sẽ có nó cuộn tròn lại nằm cạnh chân em. Để khi nấu cơm xong, anh sẽ trộn cơm cá rán cho nó. Em sẽ thơm khẽ lên cái mũi ướt và hồng hồng của nó rồi hôn lên mũi anh và nói anh hư hơn con mèo kìa quyết thấy phụ nữ chúng tôi mới lãng mạn và đáng yêu chưa đáng yêu mà con mèo hai người nuôi chung nhưng lại chỉ để cho nó cuộn tròn ở chân mình thôi để cho mỗi chân mình ấm đến lúc cho mèo ăn thì lại bắt anh người yêu kia đi trộn cơm lại còn mắng cả người yêu là anh hư hơn con mèo quyết chẳng hiểu gì cả đấy là người ta mắng yêu chứ ừ đáng yêu thì nói là anh hư hơn con mèo Đến lúc cưới nhau về nhà sẽ nói Anh á hư hơn con mèo Mà có khi lại cho chồng ăn cả cơm mèo ấy chứ <laughs> Đúng là chưa bao giờ có người yêu cơ khác Thôi tôi đọc tiếp thư đây Em muốn cùng anh đi bộ trên bờ biển Em sẽ dắt theo một con chó to Em sẽ đi chân đất để cảm thấy mình rất gần với đất Rất gần với biển anh sẽ vừa đi vừa nghe iPod, nghe Your Song, nghe những bản classic mà anh thích. Anh sẽ mặc quần sóc gắn đến đầu gối, giống cái mà anh vẫn mặc ở mùa hè. Em sẽ hôn anh khi anh nói, nào chúng ta về thôi em. Biển rất rộng và gió đánh tung Quyết có tin nhắn hay sao ấy? Tin nhắn đâu mà tin nhắn, nó đọc tiếp đi. Biển rất rộng và gió đánh tung cái gì? Biển rất rộng và gió đánh tung những vệt nắng hoàng hôn tím tím trên bầu trời. Em muốn cùng anh ngồi trên một chuyến tàu và đi trên một thành phố nhỏ trong một ngày nắng, nhìn anh cười háo hức và cảm thấy hạnh phúc hồn nhiên đến trong tim. Em sẽ mặc váy trắng, đội mũ rộng vành và đi một đôi giày bệt đính hoa. Chúng mình đi bộ trên những con đường lát gạch cong cong. Anh sẽ gọi kem vani khi ngồi xuống quán cà phê vắng vẻ ấy. Và khi em hôn anh, anh sẽ nói nụ hôn vani thế nào? em sẽ chỉ cười và khe khẽ hát theo bản nhạc êm dịu. Em muốn cùng anh đọc một cuốn sách khi chúng mình ngồi dưới tán cây trong công viên một buổi chiều chủ nhật đầu thu sẽ là sách từ tủ sách của em, thư viện nhỏ của em, một cuốn sách đã sờn màu và có liên quan đến chiến tranh. Em sẽ tựa đầu lên vai anh, nhìn ra xa và hỏi vu vơ nếu chiến tranh nổ ra thì anh sẽ đi đâu? Anh nạt, hỏi vỡ hỏi vẩn khiến em cười phá lên. Đôi khi em ghét trí tưởng tượng của mình, em sẽ phải làm gì nếu chúng mình chẳng bao giờ thực hiện được những điều này? anh ở đâu và bao giờ đến được với em. Nhiều lúc những hình ảnh ấy hiện lên vừa thực vừa mơ hồ, vừa vỡ vụn như một vài bức ảnh bị rơi trong vũng nước mưa. Em xin lỗi vì sự mơ mộng của mình, nhưng dù em có đi đâu, ở đâu, làm gì và nói gì, em vẫn chỉ là một cô gái bình thường, những nhỏ nhen toan tính bình thường, những giấc mơ giản dị trong đó có anh. Cho dù thế nào em sẽ yêu ngày mai vì em biết ở một nơi xa xôi nào đó anh sẽ chờ em cùng một con mèo nhỏ, một vài cuốn sách, một chiều hoàng hôn và những điều bé nhỏ khác nữa viết cho mình em thôi. Anh chị thân, em xin được gửi ca khúc Set the Fire into the Third Bar của Snow Patrol đến tất cả những cô gái đang yêu. Cảm ơn anh chị nhiều. distance from me to where you'd be. It's only a fingerless that I see. I touch the place where I'd find your face. My fingers creases of distant dark places. I hang my coat up in the first bar. There is no peace that I found so far. The laughter penetrates my silence. As drunken men find flaws in science, their words mostly noises. Ghosts with just voices your words in my memory are like music to me. The miles from where you are, I lay down on the cold ground. I, I pray that something picks me up and sets me down in your warm. so far We'd set the fire to the third bar We'd share each other like an island Until exhausted close our eyelids And dreaming pick up from The last place we left off your soft skin is weeping A joy you can't keep it But miles from where you are I lay down on the cold ground And I, I pray that something picks me up And sets me down in your thân mến, để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thân gửi anh chị yêu gió mùa đông bắc cứ theo nhau ùa về lạnh lẽo làm cho con người ta chẳng muốn động đậy gì cả năm nay lạnh và khắc nghiệt hơn năm ngoái nhưng trái tim của nó lại được sưởi ấm bằng những lời yêu thương quan tâm của người thân yêu dạo này có đứa hay nằm cố dậy rồi lại ngủ lại papa bảo con gái gì mà ngủ nướng ghê thế sáng còn phải dậy sớm tập thể dục rồi cơm nước ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút là đi làm chứ đúng là mèo lười lắm Hôm trước có đứa đã gần đi ngủ, papa chỉ ở cơ quan còn gọi điện dặn dò, từ ngày mai con gái bố phải dậy từ 6 giờ tập thể dục đấy nha. Chào ơi, lạnh thế này mà dậy thì ngại lắm, papa ơi. Sáng hôm sau, chuông đồng hồ kêu, nó lóp ngóp mò dậy nhìn đồng hồ. Hích, hãy còn sớm. Mẹ nằm cạnh dục, dậy đi con. Hề <laughs> hề, mắt nhắm mắt mở nó hỏi, bố đâu mẹ? Hôm qua bố con trực mà. <laughs> thế thì con ngủ nốt một tẹo rồi tẹo nữa con dậy nhá. Hôm nay bố không có nhà, mai con bắt đầu dậy thật sớm mẹ nhá. Mẹ phát yêu nó một cái Mèo lười quá Còn nó thì chui vào lòng mẹ Ôm mẹ ngủ tiếp Hì hì Nhất mẹ Gần nhất bố Yêu papa mama quá Anh chị à Năm nay lạnh thật Nhưng em thấy ấm áp lắm Vì luôn có gia đình bên cạnh Anh chị hãy chọn và gửi giúp em ca khúc You Raise Me Up của Josh Groban tới bố mẹ của em nhé với lời nhắn là bố mẹ của con con hạnh phúc vì sinh ra đã được làm con của bố mẹ yêu bố mẹ rất nhiều chúc bố mẹ của con một năm mới thật nhiều sức khỏe cảm ơn và yêu anh chị nhiều lắm em ở địa chỉ mèo bon a gmail.com thư của Phạm Thị Bích Ngọc ở địa chỉ ngọcphamd4a.gmail.com. Lá thư này em viết cho anh, người đã và đang song hành cùng em gần một năm qua, người vừa là bạn, vừa là người yêu, vừa là đồng đội của em trong cuộc sống. Mình gặp nhau tình cờ khi anh sang Việt Nam sống và làm việc ở trung tâm của em, thực hiện giấc mơ chu du. Còn em làm dịch vụ hỗ trợ học viên ở đó từ khi chưa ra trường. Anh bảo ấn tượng với nụ cười của em từ lần đầu gặp còn em thì chẳng có ấn tượng gì ngoài đôi mắt nâu, cái cằm trẻ và chiều cao đáng kinh ngạc 1m95. Vẫn nhớ lần đầu ngồi sau xe anh, em sợ xanh cả mắt. Anh thì liên tục ngoái đầu lại chấn an, "Don't worry, I can ride very well." Các bạn bảo em dũng cảm lắm đấy anh biết không? Thế rồi mình nói chuyện nhiều hơn. Hai đứa ngồi ở ký túc xá của em, buồn đủ thứ chuyện. Anh kể chuyện hồi nhỏ cận nhưng không dám đeo kính vì sợ các bạn bảo mót sách. Rồi chuyện hai anh em quánh nhau, bị mẹ bắt xuống xe đứng giữa đường mà xấu hổ quá anh kể cho em nghe những điều thú vị anh trải nghiệm được ở những quốc gia mà anh đã từng đặt chân đến. Còn em kể anh nghe cuộc sống nơi vùng quê bình yên của em, kể cho anh nghe tuổi thơ dữ dội với bao kỷ niệm, nói anh nghe những ước mơ và hoài bão. Em đưa anh đi ăn đủ các thứ món lặt vặt, lê la khắp phố xá Hà Nội và rồi mình thân và yêu nhau từ lúc nào em cũng không biết. Những khác biệt về văn hóa đôi khi là đối nghịch, càng làm mình yêu nhau hơn. Anh bảo em ngốc, anh thích từ lâu mà không biết à? Em bảo từ bé đến giờ có bao giờ nghĩ sẽ thích một anh chàng đến từ nửa vòng trái đất xa xôi đâu. Anh nghe rồi bảo, thì anh cũng có bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ đến Việt Nam và yêu một cô gái Việt đâu. Thế mà mình lại yêu nhau, hay thật. Anh dạy em cách cảm nhận cuộc sống, cách chấp nhận những khó khăn và thử thách, dạy em cách tiếp cận những khác biệt về văn hóa ở những nơi chúng ta tới, muốn khám phá thế giới cùng em. Còn anh Bảo nhờ em mà anh biết nghĩ cho tương lai hơn, thấy hiểu và yêu văn hóa Việt hơn. Vậy là mình yêu nhau được một năm rồi, 365 ngày yêu nhau, chia sẻ với nhau bao nhiêu điều. Em hạnh phúc khi có anh và em biết anh cũng đang hạnh phúc. Thank you for everything. We are a good team and I'm very happy to have you big cool. Nhớ anh chị play cho em bài hát When I Look at You gửi tới bạn trai của em là Kevin Robert James tại địa chỉ email kevinj@gmail.com. Cảm ơn anh chị rất nhiều. that this này các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Chào quý và chị Snow, em và bé biết nhau trong buổi lễ nhận học bổng ở Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương. Khi đó tụi em cùng học tại trường Trung học phổ thông Tân Phước Khánh. Em học lớp 12, bé học lớp 10. Bé là em gái của cô bạn học cùng lớp với em. Mặc dù em và bé chưa một lần nói chuyện với nhau, nhưng cả hai đều rất ngưỡng mộ nhau. 7 năm sau nhờ chị hai của bé, em và bé bắt đầu liên lạc với nhau và lần đầu tiên nói chuyện với nhau qua điện thoại và qua những email, những tin nhắn và những cuộc gọi, tụi em hiểu nhau nhiều hơn và nhận ra rằng tụi em nói chuyện rất hợp nhau và có rất nhiều điểm chung với nhau. Một trong những điểm chung đó là thích nghe Quick and Snow Show. Và tụi em đã yêu, đó là tình đầu đời của hai đứa. Em và bé đều nói với nhau rằng đây là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng nếu không được cưới nhau cả hai đứa sẽ sống một mình suốt đời tụi em đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau nhưng để đi đến được tận cùng của tình yêu chúng em phải cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn thử thách ở phía trước ngày mùng 3 tháng 2 năm 2011 này là một ngày thật đặc biệt đối với tụi em đó vừa là ngày mùng 1 Tết Tân Mão vừa là ngày tròn 9 tháng tụi em yêu nhau nhớ anh chị phát tặng tụi em ca khúc Just the Way You Are của Bruno Mars em cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên Nam Kỳ ở địa chỉ Nam Kỳ namki.ymail.com. beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I. Tết này là quyết bao nhiêu tuổi rồi nhở? Tính tuổi mụ đi nhá. Không có mụ miếc gì cả. Sao không dám nói tuổi ra sợ các bạn thính giả biết là quyết quá già đúng không? Tôi có đâu như có như Snow. Tôi chẳng ngại gì việc nói tuổi tác cả. Tôi chỉ không biết không hiểu là tuổi mụ là cái gì. Mụ à, mụ là là mụ Snow. <laughs> tôi đưa thư đây thư gửi tới địa chỉ nth thủy 2605 a gmail.com Ngô Thanh Thủy, anh chị thân, một người con gái 22 tuổi mà vẫn chưa trải qua mối tình nào, vẫn chưa có cái cảm giác thích ai thì có lạ thường không hả anh chị nhỉ? Ừ, nếu có anh Quyết là người bình thường thì trường hợp của em là cực cực cực kỳ bình thường em ạ. Này, sao sân đâu cứ lôi tôi vào là thế nào nhỉ? Thì có mỗi tôi và Quyết ở trong studio, không lôi Quyết vào thì tôi lấy cái cây quất ở góc nhà kia vào à? Thôi được, nhưng Snow phải trả tiền bản quyền cho tôi. Ôi trời, các bạn nghe rõ không? Có người lại còn đòi tiền bản quyền cho sự cô đơn của mình ấy chứ. À là, là tại vì tôi chơi thân với Snow nên tôi bị lây từ Snow cái căn bệnh tăng thu giảm chi tích cực cầm nhầm. Này thế thì báo cho Quick biết nhá là Quick đang cầm nhầm bàn tay của tôi đấy. Làm sao cầm nhầm được nếu bàn tay Snow không tự gieo vào lòng bàn tay tôi? Thôi tôi chu chu môn đi. em là như vậy đó, 22 tuổi là sinh viên năm cuối rồi mà em vẫn chưa yêu ai mà nói như mấy đứa bạn em là chưa có mối tình vắt vai. Hicks những năm trước em thường không suy nghĩ về vấn đề này đâu em học tập này gia đình này bạn bè này công việc part time hầu như cuốn em theo chúng làm cho em ít có thời gian để ngồi mộng mơ những lúc rảnh rỗi thì em lại một mình nghe lại Quick and Snow Show rồi lại đắm chìm trong thế giới riêng đó của mình. Nhưng bước sang năm thứ tư này tự dưng em lại hay thấy cô đơn, hay suy nghĩ mới khủng khiếp anh chị ạ. Bạn bè đến nào cũng hỏi mày không lo yêu đi à? Năm cuối rồi đó, sau này không có cơ hội mà cảm nhận sự trong sáng của mối tình sinh viên nữa đâu rồi những ngày kỷ niệm lễ Tết Noel em lại một mình. Mấy năm trước thì hội hè với bạn bè, nhưng năm nay bọn bạn em ai cũng có một nửa cả rồi. Thế là tụi nó đánh lẻ hết, bỏ lại em một mình hu hu. Nhiều lúc em cũng muốn thử yêu xem sao để bớt cô đơn trong những ngày đông sắp tới. nhưng mà làm sao yêu khi con tim chưa rung động phải không anh chị? Vì thế em quyết định chờ một nửa của mình xuất hiện, dù có thể là sẽ lâu, sẽ rất lâu nữa, nhưng hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết chờ đợi mà anh quyết và chị Snow nhỉ. Thế thì em cũng giống anh quyết rồi đấy, hãy chịu khó chờ đợi đi và chị cũng mong một ngày nào đó hạnh phúc sẽ không phải là mỉm cười mà là cười phá lên với anh Quick nhà em. Và để cổ vũ cho em thì chị sẽ gửi tặng em ca khúc Because of You của Beast. Wanna stay with you, wanna love with you. I'll tell you something. miss 조금씩 다가서 볼게 널 위해 웃어볼게 baby girl oh my baby girl yeah 아직끝 아닌 척해도 언젠간 웃어볼게 baby girl oh 나도 몰래 나오는 말이지 뭐 가슴이 뜨거워 대충 백도 정도 되는 것 같아 터지기 직전에 풍선처럼 자꾸 커지는 마음은 너 때문인데 너 때문에 email của ruby 867 gmail com Valentine đã đến rất gần rồi mà em lại chẳng biết tặng người em món quà gì cả. Tặng gì đây? 10 năm yêu nhau nhưng lại chưa hề có một Valentine nào trọn vẹn cả. Anh chị nghe thấy 10 năm yêu nhau có dài không? Nhưng trong 10 năm đó thì tình cảm của bọn em đã gặp rất nhiều vấn đề. Cả hai đã buông tay nhau, đã có người khác, nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về với nhau. Nhưng lại một lần nữa tình cảm bọn em gặp vấn đề. Valentine đã gần kề nhưng chẳng biết bọn em có thể cùng nhau đón một mùa lễ tình nhân ở bên nhau sau 3 năm xa cách hay không. Em muốn được anh chị phát tặng em một bài hát và anh chị cảm thấy phù hợp với tình yêu của chúng em bây giờ. Anh chị tặng em món quà đó nhé. Xin anh chị gửi đến người ấy của em ở địa chỉ là drse7en87a.gmail.com cùng với lời nhắn anh nhà hãy là người cùng em đi suốt con đường đời nhé. Cùng với ca khúc A Song for the First Time Couples của Yang Yong Hwa. lì xì của tôi đâu tôi nói là để cuối chương trình mà bây giờ là yêu cầu cuối cùng rồi mà thì cứ yên tâm tôi có chạy đi đâu đâu này cứ có biết là năm mới mà đã nuốt lời là sẽ rông cả năm không này thế sen đâu có biết là năm mới mà đã o bế người khác như thế là cả năm sẽ không tốt không thế quý có biết là năm mới mà đã đối xử với bạn bè như thế là sẽ không tốt cho cả năm không thế sen đâu có biết là năm mới mà đã chủ ẻo bạn bè như thế thì cả năm sẽ không tốt không thế quý có biết là năm mới nếu tôi không tốt thì quyết cũng chẳng tốt đẹp gì không thế sen đâu có biết là năm mới đã cãi nhau thì cả năm chúng ta sẽ cãi nhau không thế quyết có biết là nếu chúng ta không cãi nhau nữa thì sẽ không gọi là quick and snow show nữa không thôi tập trung chuyên môn <laughs> nhạc buồn nào thôi tết không yêu cầu buồn đâu yêu cầu này không buồn nó chỉ mang mát lãng mạn tí thôi thư gửi từ địa chỉ siêu nhân gạch dưới kk a yahoo com vn ngày chấm chấm chấm em sẽ dừng lại sẽ không nhớ và nghĩ nhiều về anh em đã tự nhủ như thế hơi buồn vì em vẫn chưa nói với anh chưa nói là em thích anh kia à nhưng mà chưa có cơ hội mà em thì không giỏi tự tạo cơ hội cho mình nhưng em vẫn muốn nói để anh biết thế thôi đến bây giờ vẫn muốn cũng buồn cười nhỉ muốn anh biết cái điều mà anh đã biết từ lâu một lúc nào đấy em sẽ nói nói em đã từng thích anh đấy vậy chắc sẽ nói dễ hơn anh nhỉ Em cần anh cứ đáng ghét như bây giờ, như thế có lẽ sẽ dễ cho em hơn. Em sẽ không buồn đâu, sẽ không nhớ và không nghĩ nữa. Đừng xuất hiện trước em khi mà em chưa kịp gạt anh ra khỏi trái tim bướng bỉnh của mình. Cứ thế này đi, đừng làm nó loạn nhịp thêm một lần nào nữa. Mình dặn mình nhé, học hành đi này, đừng có lười biếng như thế này, kiếm cái gì làm đi thôi. Lên lịch offline với mấy nàng, sẽ rủ chúng nó đi ăn bánh chui tàu hay là đi thượng cờ nhỉ? Mình sẽ bận rộn, sẽ không còn thời gian mà vẩn vơ thôi nhé sẽ không để mình bị trôi đi như thế này nữa tự hứa sẽ không buồn nhất định không để mình buồn đâu anh quyết và chị Snow thân em thích anh ấy có lẽ từ rất lâu nhưng chưa hề nói ra tình cảm của mình có lẽ anh cũng nhận ra tình cảm của em nhưng thật lạ anh cứ tiến lên thì em lại bước lui em cũng không hiểu nổi mình nữa và bây giờ thì em nghĩ là em nên dừng lại khi mà không thể bước tiếp thêm nữa anh chị có thể phát tặng em ca khúc I Will Survive cảm ơn anh chị nhiều nhiều chúc anh chị một năm mới vui vẻ và hạnh phúc I learned how No, show.